وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Zaista smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem našeg imama do sudnjega dana koga je Allah šanu poslao vama arsalnake illa rahmetan lil alemin. Nije poslao Allah subhanahu wa ta'ala osim zbog milosti. rahmetan lil alemin. Iz milosti prema svim svjetovima. A zatim, draga moja braća i cijene sestre, U ljudskom domenu vam se zahvaljujem na ovakvom lijepom odazivu. Ovo je dokaz da je al-aqibatu lil muttaqin da će islam pobjediti.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 Jer se islam jasno razlikuje u zabude. Pa ko se uhvati za islam, uhvatio se za najčršće uže, nam se sale, nam se same leha, ne može to pukriti uže. Znači, nema ništa bolje od islama. I to mi dokazujemo svaki dan, hvala Allahu tabarake wa ta'ala. I vidimo, pored tolike medijske propagande, i pored toliko nemoralnog rata koji se vodi protiv muslimana, ima li smisla, pita vas lijepo, da musliman koji čaši bude gola žena na zidu ili na žanglo plakati, po čiju to kapu može spati? Ali in kalabe ti dunja, kada nestane stida, kao kaže poslanik, kada je salatu od salamsu, I da lem te stahi, fasna na ši. Ako se ne bude stidio, radi šta god hoćeš. Odi ti onoj ljunici u prevodu glumici i kaži joj Vatrena žena, ako se ne pokaješ, tebi je u vatru. Jer je Muhammed sallallahu alaihi wa na sudnjem edalu bio sproveden od strane Žibrila pored Žehannama. Pa je vidio dvije kategorije vrste ljudi, dvije vrste ljudi, najbrojnije u Žehannamu. Prva vrsta su žene. Popunjavaju najveće prostranstva Žehannama. I to koje žene? Koje su kjasijatun arijat. Ruhusu hunneke buhlil al ibl, au kema kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Kaže, to su one koje su pokrivene, otkrivene. Glave su im poput devi grba. Neće osjeti ženevskog mirisa i neće nikada ući u ženevsku. A druga vrsta su silnici koji su činili nered na zemlji. U prevodu milicija, žandari, koji bespravno tuku ljude sa pendrecima poput kravlji repova. Znači, najveći broj žena u džehennemu, one misle, jadne se, bile obmanute ko bajagi da se pokrile. A one otkrivene. I zato kaže poslanik ali salatu wasalam, Allah se smilovao ženama ensarike, ensarija. Izašle su na dan Bajrama kao crni gavranovi. Jer crna boja ona nije privlačna. Ona znači ne zavodi. Pa zbog toga kažem, draga braćo i cijene sestre, živimo u vremenu epidemijskom više aspekata, živimo u vremenu grijeha, ali s druge strane živimo i u vremenu ako Bog da velikog auda ili islam, velikog povratka u islam. Trebamo samo mi, uz Allahu pomoć, da budemo iskreni i ispravni i da pozivamo ovaj narod i da im objasnimo temelje ove vjere. Da kod turabija, nekija, nema ilađa. On dijeli džehennem i opet nije džabi. Moraš plat kaniste, moraš plat parking, moraš čavit, kjetiti pred Kakav je to doktor kome dođe 20.000 ljudi i on izliječi jednog ili dvojicu ili petorcu pod navodnim znacima. Kad će taj dobiti zvanje doce i tako dalje. Ali narod u kome su strani mozgovi davno, još uvijek možeš maglu celofanu prodati. Ništa nema unutra. Pa zbog toga na je velika zadaća i obaveza I zato nam poslanik kada je se vas uvastan svima naređuje. Pa kaže, belligu anni walau aje. Od mene. Ne iz svoje glave, jer će ljudima zanjet. nisi Danas je ovaj kompjuter pametniji od tebe. Prenesite od mene pa makar jedan ajet od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa svi moramo biti misionari. Svi moramo živjeti po islamu. Mi moramo pozivati ovim lijepim principima ove vjere. Pa ćemo možda i doživjeti, ako ne doživimo, rezultate ne pripadaju nama. Da gledamo svojim očima kako ljudi ulaze u Allahu u vjeru fidi lillahi je svađa u skupinama. Jer ovo je sada sezona Ne vjeruješ sad zatvara da je džaba. Ima svoje vrijeme. Ti kudli me kjan na pal. Svaki ovo mjesto ima svoj govor. Pa i zbog toga sada je veliko vrijeme. Da zovemo i sebe i druge u ovu lijepu vjeru Islam. Uz Allahu te bareke u sada pomoću. Mi smo na prvom rekiatu nešto proučili od osobina vjednika. Ili od osobina robova milostivog. Pa vidi, da vidimo ima li nas u ome štiju. Jesmo li mi robovi milostivog? Kaže poslanik ali salatu wasalam Irhamu men fil ardi, irhamukum men fil sanat. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji. Da bi bio prema nama milostiv onaj koji je iznad arša. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo pobrojati ove osobine koje su u završim sure Al-Furqan. Ako i nažemo kod sebe, zahvalimo Allahu te barake wa ta'ala. Ako nešto pali od ovih karika, Pa što prije da se pregledamo, izvršimo imanski i tehnički pregled, vidimo šta nam fali. Jer neće Allah pomoći narod koji ne bude uspostavio šartove pomoći. Pa molim Allaha ta'ala da budemo od robova milostivog i da se oblikujemo ovim lijepim svojstvima. Kaže uzvišeni وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Robovi milostivog ponizno po ovoj zemlji hode. Hoće da znaš jesi li rob milostivog da vidimo kako hodaš po zemlji. وَإِذَا قَاطَدَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Pošto mi živimo u epidemiji džahila. Sve Ebu Džehl do Ebu Džehla. On neki bio jedan. Tako se zvao. Prije toga bio on pametan malo. Zvao se Ebu Hakem. Pa kada ga je pozvao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme I on odbio, dobio nadim Ebu Džehl. Kad Tuzla imamo da 700 hiljada Ebu Džehlova, kod nas krajišnika ima manje, počuva nema puno, ima nas 350 hiljada, možda je 350 hiljada Ebu Džehlova, ili možda sa pokroštenjem, možda ima malo izuzetaka. Možda su neki Ebu Džehlovi u prelaznoj fazi, pa će biti Ebu Hakem, očevi mudrosti ako ne budu plaho mudrovali, pa od ove ovako lijepe vjere cirkus napravili. Noćas će u mnogim mihrabima lijepe hurije Bosne i Hercegovine sjediti i poput horozova lijepim glasovima svojim džematlijama lijepe pobožne pjesme pjevati. Noćas će u, noći, u oči hijđarske muslimanske nove godine. Smije li se to obilježiti? Ne smije, piše stop. Nije obilježio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je povod i njegov gest hijđra brojanja. Taj zaboravio Muhammed Islam, bio puno obaveza imao. Može li Muhammed poslanik Ali Salatu Islam zaboraviti nešto u pogledu dina? Ne može. Pa da vidimo li Ebu Bekr, jer on jednom obilježio taj praznik. Jel Omer, jel Osman, jel Ebu Hanifa, jel Šafija, jel Ahmed, jel Malik. Nema godine ove muslimanske godine. Hoćemo reći da su slabi muslimani bila kao mi malo bolji, moderni, digitalni muslimani. Uspili smo ove godine i 300 metara od poslanikove džamije i Mevludu Medine na sredi. Prenosi radio gdje? Radio čestosti, tako se prevodu zove. A Boga mi Hanka nije čestita, mora dokazati. Sate ti je umro i teško mu se ako malo oprosti. I Enzo polovina i ostavi zove se Edatul Ber, radio Ber, radio Takvaluka Čestost. I javlja se najbu zamjenik Rejsul Uleme i kaže, evo uspjeli smo napraviti Melu Pejgamberu u pol grada Medine. Pa braćo draga, od ove vjere se ne smije čak Vidimo da je kod kršćana cirkus. Svaki dan vidimo da im neki sveštenik na suđenju mora da se brani, oni ga kažu sudije, ti si nemoralan. I on kaže, poštovani sude, ne osjećam se krivi. Još će to ja rad, džaba, kad ste neprirodno vjeru smislili. Jer katolici kada bi bili pobožni, nestalo bi svi na dunjalu, kao tako? Zabranio im se ženci u dobar. Za 30 godina ne bi bilo ni, ni fratra, ni, ni častne sestre. Sve bi to pomrlo. Neprirodna vjera. Allah nama dao prirodnu vjeru islam. Ne možemo islamu nikad grešku naći. I opet neći. Većina ljudi. Osobina, draga moja, znači, pobožni ljudi. Allahu i robovaj i da ih po zemlji, da ih zemlju ne izvijeti, da ne lupaju. Suprotno toga su ljudi koji se nagnaju. I zato Lukman, ali sratu o stran, kaže, o, sinčiću moj, ne hodi po zemlji nad menom. Znači, i hod na zemlji, mu'minski hod se razlikuje od hoda drugih ljudi. A pošto živimo u epidemiji grijeha, o idha haltada umul džahilune, kalu selama. A kada im se obraćaju džahili, vrijeđaju ih. Vidi vakve, vidi nakve. Kao sve normalno i moralno. Samo je problem sa tim džamijskim golubojima. Koji da hoće mogu na svakom koraku grije činiti. Ali oni neće. Pa šta ćemo rad kad nas se zazivaju? Kad nam kažu da Habija pita, evo ti deset maraka, gdje mi objasni, šta si mi rekao? Kaže, ne znam. Pa šta izgovaraš riječ koju ne zna sebe? وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام Pa kada se tako oslovljavaju džahili, neznanice, kaže Allah da vas uputi na kraj put. Znači, moliš Allaha da ju uputi. To je osobina robova, osobina robova milostivog. Da se tako obhodi. A ovo je taj vakar. Jer kada bi ti sada strogodio šerijetske kazne koje su primjerali za ostavljanje namaza, za zinaluk, za krađu, Ako bi kažnjavao za namaz, po hanefijskom sve trebalo zatvor, nemaš više kome otkriti ruku. Tok ne odrapi jednu kasnu, mora onda ići na drugu. Ako bi kažnjavao rekao, dobro, nećemo i kažnjavati za, za namaz. Hajde i kaznimo za kažu, da vidimo ko nije korumpiran. Ne znam koga bi mogli naći, mali broj ljudi, Pa u toj epidemiji činjenja velikih grijeha moraju se robovi milostivog isticati i po hodu, i po govoru, i po davi, da tom narodu traže salameta, da im kažu izlaz je ovdje ili će vas Allah Želešanu uništiti, ili na vas neku nepodnošljivu kaznu spustiti. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Često se dešava da ljudi danas puno pričaju. Pa i mi da i je puno pričamo. Pogledaš moje ibade te kažeš, nisi me baš oduševio. Ja nek ja Twitter, vazamo sate, vaza kratimo, ponedljak četvrtak u globalu jedemo, ne postimo, ulažemo svoj stomak dobro, iskrivamo kič, više ne mere ta kičma nositi te kile. Allah opisiva robove milosti milostivog da oni po čitavu noć ne spavaju. Oni u svojim kućama provode suđedan okijana ili Ako do sad na kijamu ideš malo sežiti. Hoš zaspat na sežbi, ustane pa stojiš. Da se razrimaš malo. Jer se na sežbi može zaspati. Ja sam zaspao u Medini na Etehijat. Na Teravi. Uposli se na Teravi i ne mene zaspati. Pokušaj. Ja sam pokušavao i ne može. Jaka disciplina ja tempo, moraš se osapunat, moraš omršav, moraš znači da ti, da ti tabani budu mokri. A nije lako tabone osjeća. To, ali u Medini se može zaplakat. Kaže jedan hađija, interesantno je za njega, zato što je Boga čovjek, pa i on izgleda vidio se ne mogu parama kupiti, džennet. To je jedno kod kršćana može, oni prodaju u crkvama raj. Pa ga pitam, dojam, hađa, kak ti je bilo? Kaže, čim sam ušao na sabah u poslaniku u džaniju, zaplaka, kaže, brate, imam na sabahu, zaplaka i ja. Nisam, kaj, primijetio nedalgu bosanskog loža za 30 godina mog života, 35-6 godina, da je zaplaka. Vidim, kaj, čovjek plače, nije bijeda, vidim, slata ima pojiš glavi, tepici dobri. Nije on na pijakeru došao do, do mihraba, ima valjda neko svoj auto, to je nešto ima, vjerovatno. Zaplaka, kaže čovjek. Zaplaka i ja. Pa je osobina robova milostivi, milostivo da provode, znači, ako hoće po danu, da mogu da izdrže tempo džahila, oni svašta govore. Jer čovjek samo mijenja boje neko kaže lijepu informaciju, tebi lijepo. Pošalje ti žena prijeteću poruku, pa rumeniš ko limun. Jel da? I kaj znači halalte, ali ja moram otići. E, da bi ti taj sam tempo života, piđama, radno, radno, piđama i ostalo, ubosti samo piđama, nema radno. Kerame te naš ubosti čovjek kada ima osiguranje, da radi. Ako čovjeka nađeš da radi, kad ja radim, a plata je bila u starom zavjetu. Zadnji 5-6 godina nema nikakva plata. Lepo ja radim, kaže da možda se taj šef na predomisli pa na nešto i dati. Pa je uvod sam pižama i zato svako teški na vagi. Stavamo puno, jedemo puno, men ekele kefira, o šeribe kefira, o name tavila, fatate u hajden ketira. Ko puno jede, mora zaliti, upali se, jel tako? Ko puno jede i pije, tamo mu se nagleke spušte i zaspije brzo. Ko spava puno, prođu ga mnogi hajroni. Prođu ga nama, prođu ga dobra djela. Pa je osobina robova milostivog da po noći spavaju, jel tako? Malo sutra klanjaju i badete. I zato je rekao mladić koji je bio mjeseča u vrijeme Ebu Hanife radijallahu ta'ala anhu. Kaže, majko, strušio se onaj stup. Kod ara taj noći lijepo izaći, pa na stavu. Gore na, na ploču. Posebna hava. I vidit ćete, ko ne može pobjeći iz kuva kuvajte ljeti, bježi na ploču. Ne mere ukuš podnijeti. Tamo nestane struje dva sata, pogušli se ko one strunje kopšu. Jer prije su Arapi pravili one arapske fejtul Arabi. One arapske kuće od čertića pa su zimi tople, a ljeti su prijatne hladne. Pa je Hanifa imao običaj da noći namaz ono što je spomenuto 40 godina klanio sa jacijskim abdestom, stajao bi dugo na prijamu i učio Kur'an, pa bi ovaj dječak mjesečar vidio neki stup stoji. Pa kada je umro Ebu Hanifa, rekao je, majko, nema više onoga stuba što se priviđa. Kaže, umro je imam kufe, umro je Ebu Hanifa, rabi Allahu ta'ala anu. Danas ljudima gori vanjska, troši struju džaba. I onda kad mu dođe račun, kaže, ženo, slatke vode malo. Ali moj na da grije, daj nakon ledene. Jer valja to platno. Pa kad već trošiš struju, nemoj trošiti vanjsku, troši unutra struju, upali svjetlo, uči Kur'an. Imaš 70 godina, a pitanje imaš i toliko priliku da zaradiš džennet o kome ćemo govoriti kraj. Pa šta se onda dvomiš? Znaj odgovornost i tvrdi da u džennetu nema spavanja, ružna ostabilnost. I vidi ste, meni braće sinoć kažu ti, tebe treba na hrpu drva negdje staviti. Kaže, ko motor kad spava, ne živiš. Znači, spavanje čovjek u snu. Zašto je, zašto čovjek kada ustane kaže, Alhamdulillah illadhi ahjanana, ba'dema ematena, wa ilaihi nušur, vala Allahu džemle šanuhu, koji me je proživio nakon što me usprtio. To je jedan vid smrti. Njemu je povratak. Da li Allah te bareke wa ta'ala opisiva te, oni ne klanjaju samo. Znači oni provode na kijamu, na sežbi, a onda puno dobi. Puno moli Allah te bareke wa ta'ala, pa između ostalog najviše moli Allah želešanu da ih sačuva vatrit. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز يكو ستشوا عود بطري تبي شوية متابلية نيما كون الكوسطة تغريونا تبي يلتاكو سات دورامو Ovo je duraj i mora se nekako izvrati. A zamisli džahennemsku vrućinu. Znači, mi vidimo nekakav vulkan se negdje desi i jedan el, ili jedno u Izraelu iz, požar, molim Allah da, da svi izgore osim muslimana. Pa čita svijet gasi požar, prepali se. To je, to je sladole za ono vatru. To je sladole za džehennem. I zato pobožan čovjek koji razumije Allahov govor ili pokušava da razumije, on svati ibadetom, da se mora Allahu te bareke wa ta'ala utjecati od vatre. I zato u Kur'an, u Kur'an se često spominje fattakun nar, bojte se vatre. Jer ljudi se boje dunjavučke vatre. I vidite se kod uhanđije, ha, haman mu požutili, potpadali nokti. Tržio se jadnik i nije mogao drinu uništiti. On sam sebe uništio, bio se na rate 50 godina dok se nije dohatu. Pali onu ščibru. Kibrit je arabska riječ. Pa Turci k teško izgovaraju pa kažu čibra. A to je kibra, kibrit. Vatra, upaljač. A šta je onda džehennem i zato pobožni robovi Allaha Đelešanuhu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما Gospodar, moli Allaha Đelešanuhu, sačuvaj nas azaba džahannam, džahannamskog azaba. Inna azabaha kana garama, jer je kaže patnja u njemu nepodnošljiva. To se ne može podnijeti. I zato kada su Dunjalučku vatru uložili da sprže Haliru Rahmana Ibrahima, ali se razum o selam, mnogi mušici tog vremena su se spržili. Bili pečen na ražan. Jer su uložili vatru po nekim rivajetima šest meseci. I tako je vatra bila bljesna, da nisu mogli drugačije Ibrahima ali se vas u osram ubaciti u vatru, nego je za drugo brda spaljivali ga u, kapu, u katapult. Ali Allah naredio da vatra bude hladna i spasanošna za Ibrahima. Pa kada su ga pitali, o Ibrahim, kad ti je najljepše u životu bilo kaj u vatri? Kažu podrugom rivajte, o zvijepu. To kad Allah promijene stanje, Jer Allah sve može. I zato osobina pravog vjernika je da se svaki dan, zato su selefi, ona radi Allahu ta'ala anhu je često znao stav svoj plan na cvijeću i govoriti prži se o omere, ibn Khattab, prži se ovom dunjavskom vatrom da bi se znao čuvat džahnemski vatre. Pa je to osobina robova milostivog. Znači, jer ta vatra je, draga moja braćo, nepodnošljiva. Ako se bojimo vatri, ako shvatimo šta je džehennem, kakav će naš odnos biti prema darežljivosti? Sigurno na velikom nivou. Na velikom nivou. Evo kogod prođeš, svi ljudi šarali ove kuće. Neko u zelenu, neko u crvenu, neko sa vlaškim krovom, neko sa ovakvim krovom, neko na ovaj način, ljudi za svoj personalni život zadošli sve. Ali robovi milostivo pomažu Allahu u vjeru. Zašto se pobosni zvale džamije, u kopiju Jahija Paša džamija. Znači, on je sam napravio. Od svog imetka. Huse Begova džamija. On je sam napravio od svog imetka. Careva džamija. Car je napravio od svog imetka. Znači, ljudi su bili svjesni da moraju davati na Allahovom putu. Kur'an nam ne kaže da bi ti svet. Jer to nije podnošio za sve ljude. Ebu Bekr je jedan Ebu Bekr. Pa zato Kur'an kad opisiva te robove milostivog, on kaže da oni udjeljuju. Ali u tome svemu uganjaju neku sredinu. والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما Oni koji kada udjeljuju ne rasipaju niti škrtari. nego se u tome drže ha, neke, neke sredine. Ali stalno daju. Kod nas čovjek da je Marko ne reši isto od njega. Vas da spomine da je to nešto dao. Čim spomene, Allah najbolje zna da Haman toga koristi nema. Da je to već pokvario. Jer Allah te barke u ta'ala na drugom mjestu kaže ja ejuhel ljedina am. Ovi koji kaže da ste razumjeli iman. La tubu tubopilu sadakatikum bil menni wal eda. Nemojte upropasti svoje sadake, svoje dobrovoljne vidove davanja, prigovorima ili vrijeđanje. Možda niste znali. Ashabi su čuvali hijđru, nije tijelo nijedan ashab da se vrati iz Medine, da ponovo živi u Mekki. A vrednija Mekka od Medine do Kijane, da će tako biti. Htjeli su da sačuvaju svoje djelo hijri. Da to bude samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato ako nešto dadneš, Allaha radi. I samo hoće se vate, to će ti Allah sigurno primiti. I to ostaje. I u tome ima beričeta. Pa zato vidite kakav je to redoslijed osobina. Da čovjek bude da prvo po zemlji mirno i dostojanstveno vodi. Da se prema neznalicama obraća na najljepši način. Da na ima dopunsko punjenje. Ne najde se bošnjog graha i da mlika, neka, i po čitavu noć spava i počita dan spava i kada god zove birali pretplatnik, ne dostupa. Pa gdje to? Šta? Pa ako si ne dostupa na tiju nekom hajru, nurun ala nur, ali uglavnom vidimo kad se javi, kao da se iz dinjaka javi, nije još došao sebi. Ili ne znam, će poremeti, ne zna nastati. Zove me čovjek u, u 12 sati i kaže, može li jedno pitanje? Ja ne znam koji je svijet. Kaže, pustio sam ženu tri puta. Ali evo, ona mi se nudi da mi robkinja bude, pa kakav je propis? Kaže mu ja, brate, tako ti Allah. Nemoj misli da ja sad sebe nešto hvalim. Ali smiješ li ti ikoga u ovo doba poznati? Znaš li koliko je sati? Kad je sad problem? Kad je to biti pola jedan? Znaš, Pa ja u pola jedan, ne znam, nija više gdje sam. Poremećemo, poremećaj na dunjalu. Ljudi po noći ne spavaju, po danu spavaju. A nama je naređeno muslimanima da o svemu imamo mi pa imamo pravu mjeru i da se obhodimo onako kako dolikuje. Pa kažem po noći dopunsko punjenje i badeti. Pogotovo sada. Sada je prilika jer je noć duga. Ima vremena i za, i za naspavati se i za ibadeti. Sad je Allah zabarak je otara. Kada god objašnjava osobinu vjernika, ili osobine mu'mina i robova njegovi, ne može se zaobići temelj ove vjere, a to je tevhid. Danas bošnjaci odeše na tevhid. Kada bi rekao teka ti ode lagano u židavsku vjeru, tako kažeš. Ona bi rekla svim ko ja ode, ti će soka, raha, tokme i bit će neki samučića, Ama ti jedno kažeš, a drugačije znam ja gdje ti ideš. Pa je se i monoteizam da čovjek obožava samo Allaha Đelešanu. To je prioritet i prioriteta. I zbog toga je Allah poslao 120 hiljada poslanika. I svi su govorili, ja kao ja budu malekom min ilahin gajlu. O ljudi, obožavajte samo Allaha. Vi drugog Boga sem Allaha nemate. Zato se kaže u našem šehadetu prvo la ilaha illa Allah. Prvo zanijekati ta vuta. Zanijekati sve lažne bogove. I očistiti svoje srce da ima samo Allah. Ako to ne uradiš, košta će te to čitava života. Ti ćeš koba jagiti. misliš da voliš Allaha, ali ti nisi očistio svoje srce od drugih širkijata i onoga što možda uprlja skroz iman. Pa zbog toga osobina milostivog jeste وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ Oni su ti koji nikoga ne obožavaju osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, samo Allah, Kako ga obožavaju mokri svi na lehom din? Iskreno mu ispovjedaju vjeru. I zato je danas kada počneš da objašnjavaš, da ljude vratiš pod vinklo, sam svijet skoči na noge. Kao što je skočio vreme Ibrahima, ali u wasalam, pogledaj ti ahmaka tog vremena, oni još imaju snage da pitaju ko je uradio ovo s našim bogovima. Pa i Ibrahim kaže, sad ću vam vidjeti sliku danas. Ovaj najveći. Zna i danas nema budala koji kažu mene, ja sam iz loze majmuna došao. Iz planete majmuna. Ovo je majka priroda. Ona je kao, ima, ima neka veća, ima, ne, nešto ima, nešto ima. Mene treba tako u šamačinu, kuham dobro. I kad kaže, šta je ovo reći? O iluzija, nešta ima, ali ne znam. Šta bi ovo moglo biti? nešta ima. Jer ima sveti koji kažu, ovo je sve iluzija. Pitam ja jednog, gdje ti kaješ, samo Allah zna gdje sam ja. <laughs> Rek, šta pa ja jednog dobro klesnim, ovom nasaditom rukom i kaže, ovo je iluzija, ništa se ne dešava. Znači, robovi milostivo samo Allaha te bareke u tala obožavaju. I to svakodnevno izgovaraju. I zato je znači velikan zikrova velikan znači veličanja Allaha Đalešanuhu kako se to spominje u rivajetima Sejdul Edkar znači velikan svi zikrova šta je velikan svi zikrova لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير taj čist, ispovjedanje tog čistog tevhida. Šta su hađije malo prije izgovarile kad su išli od mjesta gdje su obukli hrane od Mikata do Mekke lebejk Allahumme lebejk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة mulk la لا شريك čisti شفتي تبعي سمس الصوية čisti tevhid. I zato mi danas imamo na pozornici ljude koji su napravili pučkuriš u svom svatanju slama. Pa nisu raščistili jesu li židovi kršćani vjernici ili nisu. Kaže, ne, ne, oni su vjernici ne, drugačiji način. Pa vidite ovi dovišta, muške, ženske neke vode. Ajvatovca, sedam braći. Ona pećina, ona tetka pobožna. Ona je vlija prljavi. Koji nešta more. Evo i su radi došlo da da zamrači. Kome se to sve može dešavati? Ljudi što im se god desi, kaže, Vidim ali kako vođe sa nekakvim prljavim knjigama. Kaže, on ima neke stare knjige. Požutilo je sve jedno slovo. I sve jedna stranca na tim knjigama. On je meni rekao, zamisli, pogodio mi je to i to. I ja gledam ljude u stafu u jednoj džami, kada je bio kod surade misla, kada su misle neke velike potrebe. Ja sam kada je bio, malo mi je kada je teško bilo na vodu držati u zraku a ostalo kao dobro. To se ne može, znači, nosioc na termina događati. I zato Bilal, koji ništa nije znao, nije rabijesir znao na pamet. Nije znao ni jednu suru još na pamet. Ali je znao šta je čisti termin. Pa kada su ga mučili, Mekelije mušici, govorio je ahadun ahad. Jedan jedini. Zato la ilaha illallah ima svoje uvjete. Nije svačije la ilaha illa Allah ispravno. Mora da ima onih sedam šartova, pa da bi tek onda od la ilaha illa Allah imali, imali koristi. Osobina vjednika je robova milostivu. Vola jaktulune nefse leti harram Allahu illa bil haq. Taki ne čine nevijed na zemlji. Kod robova milostivog nećeš naći crnu hroniku. Ja tamo se malo pomokao od mojih krajišnika, kažu tamo se ubijaju ovako komšije za među. Prošao ovdje jedan grad, kažu ovdje braća rođena ubijaju za među. Ovdje kada je onaj uzao spisak, ubija sve odreda, krenuo malom, sve pobio odreda. Onaj drugi kaže, ubio i ženu i djecu. Ona je uradio ovo, ona je uradio ono, treba otići tim novinarima i tim koji kao čuvaju red, pitati ima li kakvi slučajeva da ovi džanijski golubovi to radi. Izađite u javnost pa kažete kako treba da ljudi gledaju. Jer su vjernici muslimani čisti od toga. I ako se to desi, to se može desati dešavati u iznijenim slučajima nehotice ili šeitan trebali od nekoga da Allah sačuva. Ona je znun, niti čine zinalog. Draga moja braćo, danas mi koji se zovemo muslimani, oko nas je epidemija nemorala. Naše ulice i mahale smrde od ružne priče, mora starom čovjeku kojem je svrtovan sa viri iz džepa govoriti, budi kulturna kad pričaš. Ne možeš psovat. Kaže, šta sam opcu. Ovo svaka druga ajba. Izgubi osjećaj. Ošao mu regulator moralni. Nema zareza nigdje. Čak čuješ. Od ljudi koji su na čabi bili. suje pašćetu mater, suje kravi mater, suje komši mater. Smrti nam čačije od, od smrada dinačkog. To se ne može dešavati onima koji se zovu muslimani i koji kažu da su moralni i normalni. Zato osobina vjernika je da imaju tevhid, da ne ubijaju i da ne čine nemoral na zemlji. A onaj ko to uka bude činio, iskusit će kaznu. Nema proći nekažen. Zato je šarijat Allahov sud, draga moja braća, blagoda. Ali nam i zatrali mozgove, Pa ja kad me neko upita šta si završio ili šta učiš, kažem učim šerijat. Vidim, čovjek se prepale odmah. Da mu kaže, upisao sam međunarodno pravo ili pravo. Rekao, ti si napredan. Allahov šerijat je objava. Allahov šerijat, naš gospodar, zna šta nama treba, pa nam to daje da zna mladić da će za preljubu dobiti stotinu bičeva od koji od svakog se tog bića pada unesvi i biti protjeran iz svog mjesta u neko tamo, neku tamo zabit godinu dana, on bi rekao, ima li alternative? Idem ja u brak. Ja ću aškovat sa svojom mladom dok god ne umre neko od nas dvoje a neću minute jaškovati mimo, mimo islama, mimo braka. Jer to sve vodi u nemoral. Zato Kur'an kaže, ola takrabu zina, nemojte se pridržavati ošto zinaluku. Innehu kane fahišetan u sa'e sabila, jer je to razvrat. Dovedeš baru, brećeš baru i vatru i kažeš neće. Neće. Neće. Nisi izgovorio, neće ono zviz. Hoće. U našim kućama ne mora. Upalimo na daljinski. Pa ne takva serija ova, pa snaravda ona, pa je kakva ova, pa sve više šta nema. Da pogledaš, jel, koraže pod vodom i poplavljeno, moraš prije toga pogledati 500 grijeha najmanje. Zato vijedi se odgaja i badetima da bude, da bude vraćo daleko od toga. Ko bude tako sve radio, njemu se samo, kako Kur'an kaže, povećava. Yudha'af lehu na azabu jevme l'kijameti. Wa jahruz fihi muhana. Patnja na ovome svijetu će mu se samo povećavati i u njoj će vječno i ponižen ostati. Osim oni illa men tabe wa amene wa amila amelan saliha fa ulajka yubedbiru Allahu sejatim hasana wa kana Allahu vakuru rahima. Osim oni koji povjeruju, koji se pokaju, povjeruju, urade dobra djela. Ovo su ujedno i šartovi te obi. Da se čovjek pokaje, da povjeri ispravno kako treba, i da ne čini, da čini nakon toga dobra djela, u tom slučaju će mu Allah te bareke u ta'ala loša djela zamijeniti dobrim djelima. I ovo je radostan vijest za one koji kažu ja sam presavno. Sva što sam radio, ne mogu ja, kaj gotovo je, nema od mene ništa ima. Požuri ima. Tubu ila Allahi teubeten nasuha. Pokajte se samo Allahu ispravnom teobom. Kako? Kako? prije nego se pojavi sunce sa zapada ili duša ne dođe, ne dođe do ugrlo. Skoro je slušan slučaj na zapadu. Sad na zapadu se puno prima islam. Dolazi švabo kod, u tursku džaniju i kaže, hođa, ja primio islam. Kaže, hođa, isti malo ostavaj, jer siguran ti. Si. Ili malo ostavaj, pa onda dođe. Pogledaj. Nerazumijevanje islama. Umjesto da se obradujemo. Došao drugi holandžanin u Marokovansku džamiju. I kaže, ja bi primio islam. Kaže nekom po ljudi, nemoj danas peta kad bude nas više, pa to malo zvančimo, da napravimo ceremoniju. Kaže Fedija, ne, ne, ne, ne. Stav islama je na po džume kada bi ušao čovjek na vrata i rekao, ljudi, ja hoću islam. Taj je džuma, čovjek prima islam, idemo dalje. Kaže, pa je primio islam. Ovako nešto u utorak. U četvrtak je došao prvu noć u četvrtka na jaciju. Pa je tijelo da klanja sa muslimanima. I stao je u namaz, pogledao je desna i lijeva kako to ide, podigao početni tekbir i stao u namaz. Nakon toga ruku ošao na sežu. I ostao na sežu. Ovi ljudi klanjaju, kažu, ne zna čovjek šta ćeš, pa ćemo kasnije objasniti da ne bude samo na sežu. Pa kada su predali selam, rekli su čovječe, ima ti si novu islamu, te se to toleriše, ali aj dobro je sada, dobro je, zaljubio sam sežu, idemo dalje, ima još toga. Oni ga diraju čovjeku. Hvala. Čovjek umro. Pao Allahu na seždu. I zato mi moramo požuriti sa teobom. Mi koji smo muslimani imamo svoji neki aferima i grijeha. Što prije? Zato kaže poslanik kada je sada tuočena. Tako mi Allah. Ja se svaki dan 70 puta pokajem Allahu Đelešanu i donesem iz tim par. U drugom rivajetu stotinu puta taj gandar, poslanik Islama, I zato sa te ogom treba požuriti. I zato je osudneta da čovjek najmanje svaki dan sto puta kaže Estavfirullah, Estavfirullah, Estavfirullah. Pa vidjeli ste, nama treba selam, osudneta je kaže Estavfirullah, Estavfirullah, Estavfirullah. Izađeš iz zahoda, kažeš u strane. Tražiš oprostan Tražiš istikvar od Allaha tebareke wa ta'ala. Pa zato treba požuriti ka oprostu. Zato Kur'an kaže فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ Uiddet il mustaqim. Požurite oprostu vašeg gospodara. I džennetu, čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Pripremljeni sa Bogu bojazni. Dalje Kur'an kaže, a onaj koji se bude pokajao i dobra djela činio, ovo se iskreno Allahu vratio. Znači uvijek je, ljudi kaže ja se pokajao, a on opet u istom halu ostao. Ne, ne, ne. Moramo vidjeti dobra djela. Moramo vidjeti da čovjek nakon toga se ne vraća više na taj grije. To je znak velike te obe. Dalje osobina je da pobožni robovi Allaha tebareke ve ta'ala lažu ne svjedoče. Danas imamo osjećaj da čovjek progovori slaguje. Vjernik ne smije da laže ni u šalu. Dozvoljno mu je lagati samo u nekim vadrednim uslojima. Da pomiriš dva muslimana, Kad slažeš nevjeri, koliko vas ima ima na svom rava? To je u globalu. Nekom broju. Ali da lažemo ovako da bi nešto. E zato su govorili učenjaci. Kaže, znate li šta je sidok? Kaže, sidok je to da čovjek ne slaže kada ga jedino laž može spasiti da glava, glava ne uzim. I on kaže istinu. Kad je dozvoljeno nekada da bi se čovjek izvukao u daruri. Ali on i tada kaže istinu. Pa neki ide glava. Jer to je ono što kod njega vlada, što ga nosi da bude istin za Allahu tabareke wa ta'ala. osobina rogova Allaha tebareke wa ta'ala kada se spominju i ajeti oni gluhi i slijepi ne ostaju. Danas ljudi slušaju Koran ali ne izvlače pouke. I zato Allah te bareke wa ta'ala kada opisiva nevijenike kaže oni slušaju Kur'an, a to im samo još povećava kufr, nevjerovanje. kada je Nuh Ali Selatu Osram se obraćao svom narodu, to ime samo znači oholost i nevjerovanje povećavalo. A šta je s vjernicima? Kada se samo Allah spomine, kada dukir Allah, uveđelet kulubom, samo se kaže Allah, odmah oni to, to njima paši. <clears throat> Njihova srca da trepere, oni to voli. Pa je osobina Allahovi robova da puno Allaha spominju i Allahove ajete učeju Da voli Allaha tebareke wa ta'ala, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Mi moramo i u dobi na prioritete, da molimo za svoju porodicu, da molimo za svoju djecu, da nam molimo da nam žene naše budu čestite. Reću, žena naša, pošto o više ženstvu se ne smije tako pričati. da kažeš u zove gospodaru, sačuvaj moje, moju djecu i moju ženu i daj da oko moje bude zadovoljno s tim. Djete kada te sluša, žena kada ti je pokorna, to je najljepša harmonija na ovom svijetu. I zato nas Allah želešava iskušava upravo preko žena i preko djece inna min auladikum azvajikum aduva lekum. Vi vašim, vašoj djeci, vašim ženama, imate neprijatelje za vas. Pa što može biti neprijatelj? A isto tako može biti prijatni, prijatni prijatelj. Ako budu vjernici imali ove osobine, ulajite još zavne lgurfete bima sobaru, u lokavne biha tahijetan od salama. Oni će dženevske sobe nastaniti. Ako se svemu ovome, znači, trpe i bit će lijepo dočekani. I u tim džennetskim sobama, džennetskim prostracima će vječno, vječno ostati. Zato ja molim Allaha te barake wa ta'ala da nas učini od robova milostivog. Da ponizno po zemlji vodimo, da lijepo govorimo, da puno ibadetimo, da uvijek udjeljivamo, da se i da ispravno budemo, da kod nas nema nasilništva, da kod nas nema zinaluka, da svjedočimo istinito bez laži, da Allaha puno spominjemo, da svoje, svoju djecu i žene odgajamo i da čekamo za Allahu pomoć ono što nam je naš gospodar pripremio da bi u lijepi džennet ušli. Molim Allaha te barek evo ta'ala da vas nagradi za vaš sadrđe mil i da ovo cijelo bude približavanje Allahu te barek evo ta'ala i da se volimo Allaha radi i da uđemo u džennet i da budemo komši u džennetu Ako nam se Allah smilije, ne idite ni sto godina u zijare. Neće ni ja vas ometati, a nemojte ni ni mene ometati. Džennet je za ebeda, pa nek nam bude prijatno. Kulu kao li hada ostafilali u lekom postavteru. إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم